I'm a first generation genuine California okay. Born in Boston, raised in Bakersfield. Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui recordem el millor dels anys a Warner de Buck Owens. I was born in the back of a rusty Oldsmobile. Buck Owens va ser un dels artistes més destacats en la seva etapa en Capitol Records. Elvis Edward Owens havia nascut el 12 d'agost del 1929 i va morir el 25 de març del 2006 d'un atac d'acord després de superar un càncer. Conegut professionalment com a Buck Owens, cantant, compositor i líder de la seva banda, els eh, Bucaros, amb el qual van tenir 21 números 1 a les llistes de Billboard va ser un dels pioners amb el que s'anomena el so de Bakersfield. Aquest eh, so anomenat així en honor de la ciutat de Bakersfield a Califòrnia. Després d'una etapa molt fructífera amb Capitol Records, en què va estar pràcticament, excepte el primer àlbum que va editar el 1961, tota la seva carrera artística, des de finals del 1961 fins a gairebé finals de la dècada dels 70, va passar a Warner Bros. Records. Eh, va editar-hi dos àlbums i diversos senzills, un dels quals és aquesta cançó precisament que estem escoltant ara mateix en de fons, aquest California o aquí aquesta etapa en Warner Bros. va ser més eh, coneguda per la cançó que li va provocar la revifalla més important de la seva carrera marcada sobretot perquè va desaparèixer, va morir el seu amic Don Rich i li va agafar una depressió molt profunda, va abandonar els escenaris i va retornar gràcies a Dwight Joachim i aquest Streets of Bakersfield. and a thousand miles of coming. Yes, I've worn blisters on my heel, trying to find me something better here on the streets of Bakersfield. Hey, you don't know me, but you don't like me. Say you care less how I feel, but how many of you that sit and judge me? streets Bakersfield. Una etapa increïble que va funcionar sobretot gràcies amb aquest eh, tema, amb aquest número 1, Streets of Bakersfield, al costat de Dwight York, amb una sèrie d'àlbums, dos, com hem dit, i de senzills que va publicar fins al 1981, moment que va esdevenir una altra aturada, fins que el 1988 va tornar a editar àlbums eh, per Capitol Records ja fins a la seva mort. Alguns d'aquells senzills van ser cançons eh, interessantíssimes, com per exemple aquest eh, Let and Just Rob the Train, que també escoltem uns moments. Jesse loved the ladies like grandmas love babies I ain't never heard no one complain Yeah, Jesse took the money and Jesse took the honey un personatge que va néixer a Sherman, a Texas, va anar a escola a Garland, també a Texas, i la seva família es va mudar posteriorment a Arizona l'any 1937. Buck Owens va començar a presentar un programa de televisió Buck and Bridge el 1945. A finals dels 40 va treballar com a conductor de camions i d'aquí la seva primera visita a la, a la vall de San Joaquín de Califòrnia, on va experimentar i va ser impressionat eh, sobretot per la ciutat de Bakersfield. Aquí amb la seva primera dona s'hi van establir l'any 1951. Ben aviat va començar a treballar per uh, Capitol Records en sessions uh, que tenien lloc a Hollywood. Uh, va estar treballant al costat de gent com Tennessee Ernie Ford, Wanda Jackson, Tommy Collins, Tommy Duncan i molts més. A partir d'aquí la seva estrella va anar pujant i pujant i es va convertir en un dels més grans artistes de tots els temps. Aquí avui hem recordat. -la. En la seva etapa de Warner Bros. va ser curta però fructífera, sobretot en un tema amb el qual tanquem aquest segment, aquest fantàstic tema, aquest fantàstic duet, un top ten amb la companyia de Milou Harris. Es deia Play Together Again. I ever had, though it's been a long, long time Play together again, again bring back yesterday. Let my foolish heart pretend play together again. Play some old song about love that's gone wrong. heaven. together again, again.